եթերում հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Մեր հանդեսը բացում ենք ավանդական հյուրասրահ էջով, որտեղ հյուրընկալել ենք Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի դերասանուհի, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Սուսաննա Բաղդասարյանին։ Ավելի քան կեսդարյա բեմական կյանք եւ բազմաթիվ դերեր թատրոնում ու կինոյում։ Դերասանական տաղանդը արյամբ է փոխանցվել։ Կարսեցի հայրը ծննդավայրը թողնելուց հետո, անցնելով Բաթումի եւ միաժամանակ ապրելով այնտեղ, հայտնի դերասան Արան Վրույրի խմբում մասնակցել է ներկայացումների, թեպետ հետագայում չի շարունակել։ Դաշնակցական հոր եղբայրը խորհրդային իշխանության տարիներին քանիցս բանտարկվել է եւ բանտում նույնիսկ Քաչնազար է բեմադրել, իսկ ինքը խաղացել Ուստիանի դերը։ Այսինքն միայն ակնհայտ դերասանական ձիրք ունեցող տղամարդը կարող է կնոջ դեր խաղալ։ Ահա իսպիսի արմատներից է սերում վաստակաշատ դերասանուհի Սուսաննա Բաղդասարյանը, ում համար բեմը կյանք է, որտեղ շարունակում է ապրել ու խաղալ 74-ամյա երախտավորը։ Նոդիա եւ Սուսաննա Բաղդասարյանների դերասանական գեղեցիկ ընտանիքում շարունակվել է այդ ճիգը։ Որթին եւ դուստրը նույնպես դերասանական կրթություն են ստացել։ Ավելին, Թորը Ժորա Բաղդասարյանը Ալբերտ Մկրչյանի ուրախ ավտոբուս ֆիլմի Գագիկն է։ Այն կապուտաչիա, շիկահեր ու պեպենոտ փոքրիկ տղան, որին այդ ֆիլմից հետո սիրեցին միլիոնավոր մարդիկ։ Իր անմիջական ու անկրկնելի խաղի շնորհիվ սիրվեց Գյումրեցի Գագիկը, որը երկրաշարժի ժամանակ ընտանիքն ու ծնողներին կորցնելուց հետո ընտանիք է փնտրում մանկական անմիջականությամբ ու համառությամբ։ Ցավոք Թատերական ինստիտուտն ավարտելուց հետո նա թողեց բեմը, ինչը սակայն կասկածի տակ չի դնում նրա բեմական ունակությունները։ Թատրոնի եւ կինոյի դերասանուհի Սուսաննա Բաղդասարյանը յուրախաղերով քանիցս եղել է Արցախում։ Վերջին անգամ հարսանիք թիկունքում ներկայացման մեջ հանդես է եկել Գորանդուղ տատի կերպարով։ Օգտվելով առիթից մենք հանդիպել ու զրուցել ենք նրա հետ, եւ այս հաղորդման ընթացքում կփորձենք բացահայտել դերասանուհի Սուսաննա Բաղդասարյանին։ Տիկին Սուսանա շատ ուրախ ենք Արցախի հանրային ռադիոյի հայուհի հաղորդաշարին ձեզ հյուրընկալելու համար։ Եկեք սկսենք մի քիչ հեռվից։ Երբ եղավ ձեր առաջին հանդիպումը թատրոնի հետ։ Շնորհակալություն։ Հարցազրույցի համար շատ ուրախ եմ, որ Արցախում եմ եւ ձեզ հետ պիտի զրուցեմ։ Իմ առաջին հանդիպումը շատ զարմանալի ձևով եղավ։ Ես ուզում էի իրավաբանական ընդունվել։ Հայրս դատավոր էր, իսկ այն ժամանակ պիտի անպայման երկու տարվա ստաժ ունենայի գետասպարեզում, որ կարողանայի գնալ քննության։ Տարավ ինձ իր մոտ նիստերի քարտուղարուհի։ Այն ժամանակ չկար չէ այս դիկտաֆոնները, հա, հա, գրում էինք։ Ուրեմն ես նստած գրում էի, դեռ մի 10 օր չեր անցել Երևանից արձագանքը եկավ Գերագույնից, որ այդ ինչ գրագի այդ որովհետև ես խմբագրում էի, երբ որ խոսում էին, ընթացքում խմբագրում ու գրում էի, հենց այնպես չէի գրում, ինչպես իրենք են ասում։ Ու թարգմանիչ արդեն չէր մասնակցում այդ դատ ռուսերենից էլի, որովհետև մայրս ռուսի ու վրացու աղջիկ է։ Ուրեմն այդ հիրարմատներ էլ ունեք։ Շատ։ Ուրեմն այն ժամանակից շատ զգայուն հոգի եմ ունեցել եւ դատեր էին լինում, որ ես լաց էի լինում։ Հատկապես երբ դատավճիռը կարդում էր հայրս, կինը ուշաթափվում էր, մայրը ուշաթափվում էր, երեխաները լաց էին լինում, ես չէի դիմանում։ Արցունքները հոսում էր, ել չէի տեսնում ինչ պիտի գրեմ։ Մի ամիսը դեռ չէր լրացել, հայրս ասաց, չէ, սա քո գործը չի, դու քո թատրոնը գնա, որովհետև թատրոնի համար մեր տանը պատերազմ էր, եղբայրս ինձ 3 տարի մեծ էր, ինչ թատրոն, պատրեց բոլոր նկարները այդ ֆիլմերից, որ ես հավաքել եմ։ Ծննդով դե գյումրեցի եք։ Չէ, Երևանից եմ, բայց հորս որ նշանակեցին Վանաձոր, գնացինք Վանաձոր։ 6 տարեկանից ընդեղ եմ եղել, ընդեղ եմ դպրոց գնացել պատրտեց այդ բոլոր նկարները ոչ մի թատրոն գնաց papai մոտ հայրս ասեց դեռ ես եմ ես եմ որոշում ստու ձերքս բռնեց տարա վանաձորի թատրոն թատրոնի գլխավոր ռեժիսորը իր մոտի թարգմանչի որդին էր Սոկրատը տարավ ասեց Կիկորի նման բերել եմ մոտդ Սոկրատ ջան աղջիկս թատրոնի համար խելքն իրենը չի տես ինչ ես անում այդպես սկսվեց իմ Առաջին քայլերը թատրոնում։ Էլ չգնացի ինստիտուտ։ Չթողեց Սոկրատը։ Ռուզանի մոնոլոգը կարդացի, ասես դու կմնաս թատրոնում։ Ինստիտուտը քեզ ընդամենը գրագիտություն պիտի տա, թատերական աշխարհին, արվեստին դու ինքդ զբաղվի ինքնակրթությամբ, դու կարթա։ Այդպես էլ շարունակեցիք, հա։ Չէ, հետո Ղափանի թատրոնում ես հերակայեցի Մոսկվա ժողովրդական համասարան արվեստի։ Այդ արդեն հետո ուշ։ Այդպես ես մտա թատրոն։ Թատրոնում շրջադարձային պահ կամ դերասանական գործունեության մեջ շրջադարձային պահ եղավ։ Եղան կասկածանքի երկբայելու պահեր, թե ինչու ընտրեցի կամ ճիշտ չընտրեցիք։ Երբեք չի եղել, երբեք։ Ես միշտ առիթ որ լինում էր, ասում էի, եթե ինձ մի միլիոն էլ վարձատրեն, ասեն արի դու ոչ մի բան չանես, նստի որպես բժշկուհի, նստի որպես չգիտեմ ինչ, պաշտոն, քեզ այսքան փող կտանք, ես չէի գնա, որովհետև իմ կյանքը առանց թատրոնի չէի պատկերացնում փոքրուց։ Հորեղբայրս դաշնակ է եղել, անընդհատ բանտարկել են բաց են թողել, մեծ հորեղբայրս էլ Սիբիրում է մահացել էլի դաշնակ, Ղարսից են իմ հայրը Ուրեմն ինքը բանտում բեմադրել էր քաչնազար ու ինքը խաղացել էր ուստիան։ Դե տղամարդկանց գալուն է, չէ՞, ինչ չկա։ Ինքը ուստիան է խաղացել։ Էնպես որ ինքը դերասանի ձիրքը հետ արյան մեջ է։ Հայրս էլ Բաթումիում, որ Ղարսից փախել եկել են Բաթումի, ինքը այնտեղ Արամրույրի խմբում մասնակցել է դերասանություն է արել, <laughs> բայց չի շարունակել։ Գոդը կարծերալի մեջ դա պիտի շարունակվեր։ Սկսեցիք Վանաձորից հետո։ Վանաձորից սկսեցի եւ երևի ճակատագրական էր, որ հետագայում ով դարձավ իմ ամուսինը Նոդիա Բաղդասարյան Արտիկի շրջանից, եկավ մեզ մոտ պրակտիկայի։ Իր դիպլոմայինը բեմադրելու համար։ Այդպես մտերմացանք, սիրահարվեց անմիջապես ինձ Իր բեմադրության մեջ գլխավոր դերը ինձ տվեց։ Ինչ բեմադրություն էր։ Թռչնակը վանդակում, գիտեր Գրիգորյան, սեդայի խաղում ու այդպես մի օր էլ տուն ճանապարհելիս ասեց գալիս եմ ձեր տուն։ Եկավ մտավ մեր տուն, ասեց ես ես մարդն եմ, արդիկից եմ, ռեժիսորականում եմ սովորում, դիպլոմայինս եմ բեմադրում, ես ձեր աղջկա հետ ուզում եմ ամուսնանալ։ Հայրս առանց ձեզ տեղյակ ողելու, հա։ Չէ, ինձ հետ, ինձ հետ, ասեց, ասում եմ, ո՞նց ես գալիս։ Հայրս խարսեցի ախպերս ինձ 3 տարի մեծ է, քեզ գիտես ինչ կանեն։ Բայց հայրս էլ, եղբայրս էլ ոչ մի բացասական արձագանք չտվեցին, ասին, «Էդ հասկացանք», հայրս ասեց, «Տղա ջան, բայց դու ծնողներ ունես, ինչու ես դու եկել»։ Ասեց հայրս զոհված է, մի մայր ունեմ ես եթե զգամ, որ դուք համաձայնեք, ես մորս հորեղբորս հետ կուղարկեմ։ Ասեցի, եղավ, մենք կմտածենք։ Ու հայրս վեր է գենում, գալիս է արդիկին նորկյան գյուղ, ներկայանում է որպես ավակի հին ընկեր, այսինքն Նադյայի հոր։ Բաղուց չեմ եղել, չեմ տեսել, իմացել եմ, որ զոհվել է, ուզում եմ մի հատ իր ընտանիքը տեսնել, ինչ մարդիկ են դարձել, տղա է ունեցել ինքը, բան։ Սա չեր խանգարի, չէ՞ ինիկվա աղջիկների հայրերին այս քաղաքականությունը կիրառել։ Իհարկե։ Դե աղջիկները փակում ու տալիս են, դա էլ դժբախտանում է։ Շատ ժամանակ իրենք չեն էլ մասնակցում այդ ընտրությանը։ Ասում է, դա է ու վերջ, ես պիտի ամուսնանամ դիպված ծնողները համաձայնում են։ Դրա համար էլ այդքան շատ են բաժանությունները։ Ու այդպես գյուղացիները սկսում են գովել, որ 19 տարեկան էր աշխենը, երբ ամուսինը չվերադարձավ, շատ բարոյական կին է, ինչ տանջանքով պահեց այդ տղային մի աղջիկ ունի, շատ լավ մարդիկ են, բան, այս է իրանց տունը։ Ուրեմն գալիս է հայրս մտնում է ներս, տեսնում է, որ իմ նկարը դրած ես դու մճկայի վրա, ասո չհասկացա, Ես իմ աղջիկն արդեն ստեղ այլ, ես ինչի՞մ եկել։ Ու ասում է աշխենին, որ ես Սուսանի հայրն եմ։ Ուզում էի տեսնել դուք ով եք, ինչ մարդիկ եք, լուրջ է ձեր տղայի մտադրությունը։ Կիսուրս խառնվում է իրար, վայ, խնամի ջան, խնամի ջան։ Հետո է պատմում էլ հենց ասում է ինքը ինքան էր ոգևորված, բան որ էլ չասեցի այ կնիկ ինչ խնամի, ինչ բանելա։ Այդպես եկավ հայրս ասեց, չէ, ես համաձայն եմ որ տղա է, ինքը իրենով գնացել ընդունվել է ինստիտուտ, իր հացը արդեն ունի, լուրջ տղա է եւ ինչքան համարձակ ու ազնի, որ ինքը իր ոտքով եկավ ասեց ես ձեր աղջկան ուզում եմ տանել։ Այդպես մենք ամուսնացանք։ Համարձակությունը գործի կեսն է։ Ու երբ որ ավարտեց, իրեն նշանակեցի Լղափանի թատրոնում ռեժիսոր միասին գնաց։ Ես էլ ստիպված հետը գնացի Ռաֆանի թատրոն ու 16 տարի աշխատեցի իմ աստղային ժամերն անցել են այդ թատրոնում։ Ես ինչ կերպարներ որ կերտել եմ, այնտեղ են եղել։ Հետո երբ որ վերադարձա ես Գյումրու թատրոն, իհարկե ես ավելի շուտ եկա, քան ամուսինս Արտիկի շող թատրոնը վերցրեց։ Ես որ եկա, մի տեսակ հճացում եղավ իմ արվեստում Ես նոր մարդ էի, ինձ չէին վստահում տերեր։ Տնորենն ու գեղեցկական ղեկավարը իրար չէին հասկանում։ Մարիամ Գևորքյանը մի քիչ ուրիշ մանկավարժ էր եղել, իսկ Գրիգոր Մկրչյանը տաղանդավոր ռեժիսոր էր, բայց շատ անճարակ կարելի ասել, Եվ որոշողը տնորենն էր։ հա, Այո, իրեն չներկայացնող։ Էնպիսի բեմադրություններ արեց Շեքսպիր, որ Ռուսաստանից, Մոսկվայից եկել էին, ապշել էին, թե հայերը ոնց կարող են այսպիսի Շեքսպիր ներկայացնել, բայց ինքը համ է այդպես էլ գնաց այս աշխարից, ոչինչի չհասած։ Այդպես ինքը բանով էր միշտ համեստելի։ Ես մտա մոտը, ասեցի, որ ընկեր Գրիգորյան, ես Ղափանի թատրոնում Անժելա խաղացել եմ գնամերի արի սիրեմ։ Կարելի է ես դուբլյոր լինեմ, ասեց ոչ։ Ես Անժելա ունեմ ու ես զգացի, որ ինքը հետո եմ իմանում, որ իրենք իրար հետ չունեն ու իրան թվացել է ինձ Մարիամն ա բերել թատրոն։ Այնինչ ինձ Խարազյանը ուղարկեց замմինիստրը։ Այդպես ես տարիներ շարունակ չկարողացա լավ դերեր խաղալ, մինչև Ալբերտ Մկրտչյանի գալը։ Ալբերտ Մկրտչյանը ինձ վստահեց, նախ հավատքում, հետո ուրախ ավտոբուսը, հետո ֆիլմում նկարեց ու ես սկսեցի արդեն դերեր խաղալ այստեղ։ Այդ խաղացած դերերից ինչ կառանձնացնեիք։ Չեմ կարող, որովհետև այդ 16 տարիների ընթացքում ես այնպիսի դերեր խաղացի։ Ռուզան, Մխիթար Սպարապետ ու Գոհար Խանզադյանը եկավ պրեմիերային։ Արմենուհի Շիրվանզադեի Մարգարիտա Ֆլետչեր անգլիական ինչպես կառավարել կնոջը, հարավսլավական անարգված կնոջ վրեժը, դրանք այնպիսի դերեր էին, որ ամեն մեկը կարծես մի հսկայական քար էր, որի վրա կառուցվեց իմ դերասանական արվեստը։ Դրա համար ես չեմ կարող ու շատ-շատ այդպիսի դերեր չեմ ուզում բոլորը թվել։ Մնաց անհասանելի ասենք դեր որ կուզենայի խաղալ, բայց չստացվեց խաղալ։ Ես երազում էի խաղալ Լուկրեցիա Բորջա Հյուգոյի շատ-շատ է հավանում այդ պիեսը։ Բեմադրվեց, թե պարզապես դուք չեք գրել։ Չէ, չբեմադրվեց։ Ու մեր ռուսական կլասիկներից էլ ուզում էի խաղալ Կրուչինինա, անմեղ մեղավորներ։ Այդ երկու դերը ինձ համար մնաց անհասանելի։ Հիշեցնում ենք եթերային ձեր ուղեկիցը հայուհի ռադիոհանդեսն է, որի հյուրասրահ էջում փորձեցինք բացահայտել թատրոնի եւ կինոյի դերասանուհի Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Սուսաննա Բաղդասարյանին։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ ձերում կնդրությանն ենք ներկայացնում առակ կնոջ ստեղծման մասին։ Երբ Աստված ստեղծում էր կնոջը, նա աշխատում էր շատ ուշ, 6-րդ օրը։ Նրա մոտ է մտնում հրեշտակը եւ հարցնում. «Ինչու ես այդքան շատ ժամանակ ծախսում դրա վրա»։ Աստված պատասխանում է. «Ուշադրություն դարձրու բոլոր առանձնահատկությունների վրա, որոնք ես պետք է մանրակրկիտ պահեմ, որ เป զի կարողանամ պատրաստել այն»։ Նա պետք է լինի հեշտ լվացվող, բայց ոչ պլաստիկից, ունենա 200-ից ավել շարժվող մասեր եւ նույն ժամանակ շատ նրբագեղ շարժվել։ Պետք է կարողանա բուժել ինքն իրեն, երբ հիվանդ է։ Օրվա մեջ աշխատել 18 ժամ անընդմեջ։ Նա պետք է ունենա երկու ձեռք, բայց նույն ժամանակ նա պետք է կարողանա գրկել մի քանի երեխաների եւ գրկել այնպես, որ เป զի անցնի յուրաքանչյուր ցավ, լինի դա վիրավոր արմունք, ցունկ թե հոգի։ Հրեշտակը տպավորված էր։ Իսկ սա ստանդարտ մոդել է, ախր սա անհնար է, չափազանց շատ աշխատանք կա մեկ օրվա համար, հետաձգիր այն։ Ոչ, ասում է Աստված, ես այն կվերջացնեմ այսօր եւ նա կլինի իմ սիրելին։ Հրեշտակը մտնում է կնոջը եւ դիպչում նրան։ Աստված, բայց նա այնքան փափուկ է։ Այո, նա փափուկ է, բայց ես նրան շատ ուժեղ եմ ստեղծել։ Դու պատկերացնել անգամ չես կարող, թե ինչերի նա կարող է դիմանալ եւ հաղթահարել։ Նա փխրուն է երևում, բայց նրա մեջ կա հսկայական ուժ։ Իսկ մտածել նա կարող է, հարցնում է հրեշտակը։ Աստված պատասխանում է. նա կարող է ոչ միայն մտածել, այլ նաև համոզել։ Հրեշտակը դիպչում է կնոջ այտին։ Տեր Աստված, կարծես նա քեզ մոտ անորակ է ստացվել։ Այն հոսում է։ Ոչ, նա չի հոսում։ Ուղում է հրեշտակին Աստված։ Դա արցունքներն են։ Իսկ ինչի համար են դրանք, հարցնում է հրեշտակը։ Դրանք արտահայտում են նրա տխրությունը, սերը, միայնությունը, տարապանքը եւ նրա հպարտությունը։ Հրեշտակը իրոք տպավորված էր։ Աստված, դու հանճար ես, ամեն ինչ հաշվի ես առել, կինը իրոք եսքան չէ։ Օ, այո, ասում է Աստված։ Նա ունի ուժ, որով կարող է զարմացնել տղամարդուն։ Նա կարող է ծիծաղել, երբ ցանկանում է լացել։ Նա կարող է շփտալ, երբ վախենում է։ Նա կօգնի ուրիշին, երբ իրեն է օգնություն հարկավոր։ Միայն նրա մեկ հայացքը ունակ է անել այն, ինչ տղամարդու ուշերից վեր է։ Հրեշտակը ոչ մի խոսք այլևս չէր կարողանում ասել։ Նա ապշած էր։ Հետո Աստված հոգոց հանելով ավելացնում է. Սակայն նրա մեջ կա մի բան, որ լավ չէ։ Դա մեծ թերություն է որը եթե նա ինքը չուղի, կարող է փչացնել նրա ողջ կյանքը։ Ինչն է դա։ Նա չգիտի իր իսկական գինը։ Ձերուն կնդրությանը ներկայացրինք առակ գնոջ ստեղծման մասին։ Այսօրվա համար այսքանը ավարտվեց հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր եւ արեց հանդեսի հեղինակ Մելանե Միլոնյանը։ Մոնտաժը Դարիկ Ովոսկանյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Կհանդիպենք։